Ago rentzuleak, Kaledonia behiak aktualitatea egiten du azken egun hauetan. Funtsian eskualegian ere, kanak populoaren sustenguz eta oroar autodeterminazio eskubidearen alde jendea elgerretaratzen da. Gaia menperatzen duten adituek diote gertatzen dena ez dela sorpresa bat. Eta azken hiru lau urteetako frantses gobernuak ardura handia duela egoera lagitze untan. Hainitzen zuten da, hogeita ma urtez lortu zena, haste batez zango zgora igorria izan dela. Urratxez, solasez, errespetuz, kompromisoz, partikatzez, adostasunez ardietxi zena, autoritatez, imposaketaz, menzpretsuz eta alderdikeriaz soltsitu dela. Sua piztu duena, Konstituzio e-reforma proposamen bat Kaledonia Berriko jak bozkatzeko kriterioak alda ditzazkena, kopurua hogeita bost mila bozkazalez emendatuz. Baina noroak ugarte horren gerua kudeatzeko manera txaja da Pariseri leporatua. Duela hiru urte jada, Matino akordio hain importante eta prozesu luzearen segidan zetoren irugarren erreferenduma hain harinki eta arduragabeaz mantentzeak ahitu ninduen. Orain berdin, ugartea sutan delarik, Macronek talde ezberdinak adostasunera telzea manatzen du, bestela iruaste bahne erreforma bali eginen duela mehatxatuz. Kaledonia behiaren geroa eta elgar bizitza horrela kudeatuak badira ez da ahitzekoa ugartea behiz irakitan bada beti agitzenu iduriz gaitasun haundiko goi mailako autetxiak bezala, horrelako evidentziak ezkondutan hartzea eta beren ber berdina intzinas egitzea. Mila Bederatziun talarogei kadako ohoitzapen ilunak dira gogorat heldu egun hauetan. Onliteike ohoitzea ere, hainbat gertakari bortitzen ondotik zela matino akordioak izenpetu. Garaian jada, gaur bezalatxu, e referenduma inguruko eztabaidak baziren, nok parte hartzen altzuen eta nok ez. Lujaldearen estatusa ere debatean zen. Giro tiran hortan ziren gertakari latzak lehokatzen, besteak beste, ubeako leizean izan masakrea. Matino akordiuak izenpetu ondotik, alako giro baketsuago batean irauten zuten. Ea aldiuntan ere gertakari hauek egoera behi adostu eta bideohi partekatu baterat eramaiten dituzten, ez baita beste biderik.